บุ๊กทู ห้าสิบสี่ 54. 54. ซื้อของ Για ψώνια. Για ψώνια. ผมต้องการซื้อของขวัญ Θα ήθελα να αγοράσω ένα δώρο. Θα ήθελα να αγοράσω ένα δώρο. แต่เอาที่ไม่แพงมาก Αλλά όχι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά όχι κάτι πολύ ακριβό. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Μία τσάντα ίσως. Μία τσάντα ίσως. คุณอยากได้สีอะไร Τι χρώμα θα θέλατε? Τι χρώμα θα θέλατε? สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว Μαύρο, καφέ ή λευκό? Μαύρο, καφέ ή λευκό, ใบใหญ่หรือใบเล็ก Μεγάλη ή μικρή? μεγάλη ή μικρή. ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ Μπορώ να δω αυτή. Μπορώ να δω αυτή. ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ Είναι δερμάτινη. Είναι δερμάτινη หรือว่าทำมาจากพลาสติก Ή είναι από συνθετικό υλικό. ή είναι από συνθετικό υλικό. ทำจากหนังแน่นอนครับ Δερμάτινη φυσικά. Δερμάτινη φυσικά. ใบนี้คุณภาพดีมากครับ Είναι μία ιδιαίτερα καλή ποιότητα. Είναι μία ιδιαίτερα καλή ποιότητα. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะครับ Και η τσάντα πραγματικά αξίζει τα λεφτά της. Και η τσάντα πραγματικά αξίζει τα λεφτά της. ผมชอบครับ Μου αρέσει. Μου αρέσει. ผมเอาครับ Θα την πάρω. Θα την πάρω. ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ Μπορώ ενδεχομένως να την αλλάξω. Μπορώ ενδεχομένως να την αλλάξω. ได้แน่นอนครับ Φυσικά. Φυσικά. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Θα την τυλίξουμε για δώρο. Θα την τυλίξουμε για δώρο. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ Εκεί πέρα είναι το ταμείο. Εκεί πέρα είναι το ταμείο.